بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Mnogi pitaju pred nastupajuće novogodišnje praznike da li slaviti novu godinu. Odgovor je jasan. Zna se šta se slavi. Slavi se gospodar svemira i svih nas, Allah Đelešanhu. Dakle, nema slavljenja nove godine. A da li ima slavljenja za novu godinu možemo kazati da ima, jer se Allah slavi kako god u drugim danima i noćima, tako i za tu najluđu noć. Zato vas pozivam sve i apeliram da provedemo ovu noć u slavljenju. Dakle, imamo pravo slaviti za novu godinu, ali mi ne slavimo novu godinu, nego slavimo Allaha gospodara svemira, I dok drugi budu opijali se, budu bludničili, budu radili razne druge grijehe i anomalije koje Allah ne voli, mi vjernici ćemo slaviti Allaha u toj noći, zikre činiti, učiti Kur'an i Kerim, nešto korisno raditi, afirmirati dobro i nagovarati jedni druge da radimo dobra djela. Dakle, kao što vidimo, i musliman treba da slavi u ovoj novogodišnjoj noći ali da slavi Allaha, gospodara svemira. Pa vas pozivam da u ovoj noći koja nam dolazi budemo od onih koji će promijeniti na neki način naše stanje, jer Allah Želešanu traži od nas da mijenjamo sebe da bi promijenio stanje. I nemojte onda govoriti kako nam je u novoj godini lošije ako budemo činili grijehe i radili ono što Allah ne voli. Zato, ukoliko mi, bar jedna grupa, ljudi bude Allaha slavila i hvalila, vidjet ćete u sljedećoj godini da će nam se povećati berećet ili beriket, da ćemo osjetiti ljepotu i dobrotu koju drugi neće osjetiti, a kada bi kompletan svijet i čitavo čovječanstvo palo Allahu na seždu u toj noći i kada bi se svi njemu obratili, vidjeli bi kako recesija nestaje, kako problemi nestaju, i iščezavaju i kako dolaze Allahove dobrote i ljepote, jer je on taj koji sve daje. Nemojte očekivati od nove godine da vam šta da, nego u novoj godini tražite od onoga koji sve daje da nam on dadne i u istinu će i dati. Pa zato ako neće svi, da bar učinimo mi, jedna grupa, koja voli Allaha i njegovu Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem, neka nađe vremena u toj noći dok drugi budu griješili, mi da pokušamo da činimo dobra dijela. I vidjet kako će se bar kod nas osjetiti ta ljepota i dobrota Allahove milosti i onoga što On jedini ima. Ekulu kavli haza, wa astagfirullaha li valakum, wa sallallahu ala sejidina Muhammedin, وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم